Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Բարեկամներ, այսօր զրուցակիցս ջրմուղ կոյուղի Փակ Բաշնետիրական ընկերության տնորեն Գագիկ Պողոսյանն է։ Պարոն Պողոսյան, ընկերությունն անցած տարում պիտի հաղթահարեր ոչ միայն պատերազմի հետևանքները, բնությունն էլ բարեհաս չէր։ Այո, 2021 թվականը ընկերության համար ծանր փորձություններով լի տարի էր, օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին Ստեփանակերտ քաղաքը 25-30%-ով ջրազրկված էր ջրազրկվելու հիմնական երկու պատճառը առաջինը որ քաղաքի բնակչությունում 20000 22000 ավելացել է երկրորդն էլ տեղումների քանակը մոտավորապես կեսով չափ քիչ է եղել դրա համար ջերմուկոյղի ընկերությունը Սան Մակրոն պողակի ավտոմեքենաներով հրշեջ ծառայության ավտոմեքենաներով մոտավորապես 40 օր ջուր բաժանելով իմ կարծիքով պատվով դուրս ենք եկել այդ իրավիճակից։ Կարմիր խաչը տրամադրել է 15 հատ պոլիէթիլենի 3-4-5 տոննա տարողությամբ ջրաբաքեր, որ տեղադրել ենք ջրանջատված հատվածներում ու շրջորա գրաֆիկով լցնելով բակերը հնարավորություն ենք տվել, որ ժողովուրդը անընդհատ կարողանա ջուր վերցնել։ Բացի դրանից Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի կողմից տարեվերջին հորատվել է Պարտիզան հոր պայմանավորվածության համաձայն իրանք հորատել են ընկերության կողմից կատարվող մնացած աշխատանքները այս պահի դուրությամբ Պարտիզան պոմպը շահագործվում է մոտորապես 4-5 լիտր վարկյան ջուր կա։ Պարտիզան այդ ջուր հորը քաղաքի ո՞ր մասում է։ Մազրադաշտի մոտ որպեսի նման իրավիճակ չկարկանվի։ Ինչ է արվում։ Օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին առաջացած իրավիճակի ժամանակ նախագահի մոտ խորհրդակցության ժամանակ հանրահարականներ հատարվավ եւ մեզ եւ ջրային կոմիտեի մի քանի օրվա ընթացքում վերսկսվել է Հադարա Ստեփանակերտ ջրագծի կառուցման եւ միաժամանակ տեղում ջրընթունիչի կառուցման աշխատանքները մեր ունեցած տվյալներով հունիս-հուլիս ամիսներին ջուրը արդեն պիտի հասնի Ստեփանակերտ քաղաք։ Ասում եք ջրագծի աշխատանքները վերսկսվել են։ Այսինքն մինչև 2021 թվականը սկսված էր արդեն այդ աշխատանքը։ Սկսված չէր, բայց նախկինում այդ խոսակցությունը կար, այդ ծրագրի մասին մտածում էին, նախագծանախաշվային փաստաթղթերի վրա աշխատանքներ տարվում էին, բայց քանի որ նորից եմ կրկնում օգոստոս ամիսին քաղաքը կանգնեց այդ հատակարգ իրավիճակի առաջ, հանձնարարվեց, որ սկսեն միանգամից աշխատանքները, չսպասեն նախագծանախաշվային փաստաթղթերի ավարտին, այսինքն զուգահեռ աշխատում էին եւ շինարարները եւ նախագծողները եւ վերահսկողները եւ շահագործող կազմակերպությունը մեր գլխավորությամբ, այսինքն մասն մասնակցում ենք եւ նախագծանախաշվային փաստաթղթերի ձևակերպման եւ ընդհանուր շինարարական աշխատանքներին։ Պատերազմն ավարտելուց հետո մոտորապես 2-3 ամսվա ընթացքում քաղաքի ջրամատակարարման համակարգում, գոյուղու համակարգում եւ անձրևաջրի հեռացման համակարգերում պատերազմի ժամանակ առաջացած վթարները վերացված էին։ Ամեն տարի որոշ աշխատանքներ կատարվում են գոյուղագծերի կառուցման ուղղությամբ։ Ինչ արվել 2021 թվականին։ Քաղաքում երևի 97-98%-ը գոյուղու համակարգը կառուցված է բացառությամբ Գրգժան թաղամասից։ Աչափնյակ թաղամասի կեսը կառուցված է, նախագիծը կա, մյուս կեսում աշխատանքները պիտի վերսկսացինեին քաղաքաշինության նախարարության կողմից պատվիրված ընկածիկավ այս տարի ավարտելուն որովհետև բազմաբնակարան շենքերակառուցում Պաչապնյակ թաղամասում անհրաժեշտություն կա արդեն վերկողովագծերը լինեն նոր արեշ թաղամասը 21 թվականի լրիությամբ ավարտին են հասցրալ գողագծերի կառուցման աշխատանքները 38-րդ թաղամասը Մհերմագրչյան փողոցում նախագիծը պատրաստա 21 թվականին աշխատանքները սկսվալա 22 թվականին ավարտելու է գրեթե թաղամաս չկա վերկոյու խնդիր լինի եթե կայել փոքր հատվածներ այսինքն մի թաղամաս ու մի քանի տուն որ այդ տները ընդհանուր փողոցի մակերևույթից կամ ցածր են կամ շատ բարձր են սպეციფიկ լուծումները հարկավոր գտած այդ տները միացած ընդհանուր համակարգին վեր ընթացքի մեջ է Անձրևաջրերի հերացման համակարգ որ փողոցներում է կառուցվել։ Վերջի ասֆալտապատված բոլոր փողոցներում պարտադիր անձրևաջրերի հերացման համակարգը կառուցված։ Ջրամատակարման ցանցը նորակառույց է, խնդիր չունե, մեր տված տեխնիկական պայմանները պարտադիր պահանջել, որ բարեկարգվող փողոցներում գոյուղու եւ անձրևաջրերի համակարգերը եթե չկա կառուցի, եթե կա վերակառուցվի եւ թարմացնվի։ Որ փողոցներն են, որ նոր բարեկարգվել են։ Վաղարշյան փողոցը, Վաղարշյան առաջին, երկրորդ, երրորդ փակուղիները, Արամ Խաչատրյան փողոցը, շատ կաստեպգես թաղամասը այս պահի դրությամբ բարեկարգվում է, դեռ լրիվ կառուցվում է հին Արմենավան, Գարաձեցկի փողոցները կառուցման աշխատանքները ընթացքի մեջ է, Գոյուղի անձրևաջրի հեռացման համակարգ հաշվի առածա նախագծում, նախագծի համաձայն շինարարներ են կառուցում։ Ընկերությունը պատերազմի պատճառով տեխնիկա էր կորցրել։ Համալրվել է ավտոտնտեսությունը երկու միավոր ավտոմեքենայինք գործա, մի հատ ԿԱՄԱԶ ինքնաթափ մեքենա, մի հատ էլ ԳԱՍ 52 մագնիշի մեքենա, քաղաքապետի միջնորդությամբ կառավարությունից ստացավ մի հատ ՈՒԱԶ մակնիշի կիսաբեռնատար ավտոմեքենա, հիմնարկի միջոցներով ձեռք են բերել մի հատ ԿԱՄԱԶ ինքնաթափ մեքենա, Կարմիր խաչի կողմից տրամադրվել մի հատ ՈՒԱԶ կիսաբեռնատար ավտոմեքենա, պատերազմի ժամանակ կորցրած ավտոմեքենաների պահով դա վերականգնվել է, բայց ավտոպարկը ինա թարմացման կարիք ունի, բայց արդեն հնարավոր է աշխատել ու մի երկու երեք տարվա ընթացքում մեր հաշվարկներով ընկերության հաշվին վերականգնելուն կոթարմացինք։ Ընդհանուր առմամբ այս տարի ված չենք աշխատել 2021 թվականը նկատի ունենք նկատի ունում 2021 թվականի հա երկու միավոր ավտոմեքենային ձեռք բերել օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին երկու հատ նոր արտիզաններ են կմիացավ համակարգի երրորդը Կարմիր Խաչի կողմից հորատվածը մնացած ծախսերը ընկերության կողմից է կատարվել ու միացվել այլաշրջորա ջրամատակարարման ցանցին մատակարարված ջրի ջրահեռացման դիմաց բաժանորդ ոլորտները ժամանակին են վճարում։ Բնակչությանը հետ աշխատելը մի քիչ բարդ է, բայց փորձում ենք ժամանակին ինչ որ մեթոդներ կիրառելով, ջրանջատումներ կատարելով, դա դիտալով հավաքագրում ենք Ինչ ծրագրեր ունեք 2022 տարվա համար, արդեն ասացիք, որ որոշ թղամասերում գոյողագծեր են կառուցելու եւ ընդհանրապես սպասարկման որակի բարձրացման նպատակով ինչ է նախատեսվում։ Ինչպես նշեցի, Մհեր Մկրչյան փողոցի նոր գոյողագիծը կառուցվելու, գոյողագիծ եւ ջրագիծ, քանի որ այդ թղամասում կիսով չափակառուցված շրջաջրամատակարման համակարգը նոր արեշ թաղամասի ներքևի հատվածը տատիկ պապի հուշարձանի հետևի հատվածը հա, այդ հատվածը շրջորաջրակից չկա համակարգը գոյություն չունի դրա նախատեսվում կառուցվել շրջորաջրամատակարման ցանցը ջերմոկոյուղու մեր տարածքով 3-4 ընտանիքա հա, անցնում ու հետ գալիս ու բացի դրանից այն ներքևի հիմնարկներում աշխատողները լեսկար ճանապարհով անցկենում որոնք սկսալ ենք այդ աշխատանքները սահմանների ճշտումը կատարում հարևանների հետ ու ցանկապատ ենք կառուցում որ เป զի առանձնանանք բացի դրանից չենք այն պայմանները ինչպես տեսնում եք գերության այս վարչական շենքի կեսը նորակառույց է իսկ այն կեսը սովետական միությունի ժամանակ հատվածից մնացածա կես-կես վերակառուցում ենք ու նոր տեսքինք բերում մենք կայք հնարավորություն ենք ուզում տանք որ เป զի բնակչությունը կարողանա միանգամից ծախսված ջրի ծավալը հողի տեսքով տեսնա ու հնարավորություն ունենա հեռախոսով կամ չգիտեմ նոր տարբերակներ կա այդ ձևով վարձավճարումները կարողանա կատարել մեր սկիչների հետ ընկված աշխատանքներ պլանավորում տանինք ու հիմիկվանից էլ տանում ենք։ Երևի դուք եք տեղյակ անընդհատ բողոքներ ակյան վեր հսկիչները ծուցմունքը ճիշտ չընկիրում, թիվ ընկիրում, վերը իրականության հատփռնում չի, պարտադիր պայմանանք ստեղծում, որ เป զի հսկիչները հնարավորություն ունենան հաշվիչը տեղում համ նկարին, համ թշմունքը գիրին ու այն միանգամից օնլայն երևի ծրագիրայինական ու այս բային քննարկումների մեջ երևի մասնագետներին հետ որ เป զի օնլայն տարբերակով այսինքն հսկիչը այդ բային շտեղ կա ինչ ցուցմունք գիրում ա ինչ նկարում կարում ա միանգամից այդ ինֆորմացիան մեր կողքին այնական ու վարկյանը ժամը օրը երևալու դերակը կառավարության կողմից 20% աշխատավարձի բարձրացում կա։ Մեր հիմնարկինը 20%-ը, բացի դրանից քաղաքապետի հետ համաձայնության ընկերկալ, որ 10% էլ ընկերությունն իրան հաշվին բարձրացում, այսինքն մեր աշխատողների աշխատավարձը 30%-ով ընդհանուր բարձրացում։ Հունվարի 1-ից։ Եթե գախնիկ չէ, միջին աշխատավարձը որքան է կազմելով մաքուր 150.000 դրամ լինելով։ Ընդհանուր առմամբ 22 թվականի պլանները էսա։ Ինչու չենք շատ պլանավորում, որովհետև մեր աշխատանքները ոչ պլանավորվածը ավելի շատ է լինում, քան թե պլանավորածը։ Դրա համար ավելի շատ տեղ թողում ենք չպլանավորված աշխատանքների համար։ Հնարավոր է նախատեսվածից ավելի շատ անեք, եթե հնարավորությունները ներեն։ Այո, այո։ Եթե վթար կա, այդ վթարներով ենք զբաղվում, եթե վթար չկա, պլանավորած գործեր ունենք ու շարժում ենք այդ պլանավորած։ Իսկ վթարները միջին վիճակագրական ցուցանիշ կա վթարներ շատ են լինում։ Հարաբերական հա դա կապված է եղանակին հետ, կապված է ոչ աշխատանքային օրերին հետ, կապված է տոնական օրերին հետ։ Միջինը օրեկան 15-ից 20 կանչ է լինում։ Կանչերը տարբեր բնույթներ են կրում, ինում է հարևանը հարևանին ամփույթ ջրօգտագործման պատճառով ջրում է, գոյող խցանումներ այնում, գոյող խողովակների վթար է լինում, այդքանը ռազմաբանական շենքերի պահա, ինում է ընդհանուր գոյող համակարգում խցանումներ առաջանում, ջրագծում այնում խնդիրներ, մեր բրիգադները իսկույն արձագանքում ու վթարը տեղում վերացնում, անհրաժեշտ գործողություններ տեղում կատարում։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հունվարի 21-ի թողարկումը հիշեցնեմ։ Զրուցակիցս Ջերմուխ Կոյուղի Փակ Բաշնետիրական ընկերության տնորեն Գագիկ Պողոսյանն էր։